50 languages. 11 أحد عشر أحد عشر مينس الشهور الشهور أو januarios يناير يناير Ο Φεβρουάριος. Φεβράιερ. Φεβράιερ. Ο Μάρτιος. Μάρις. Μάρς. Ο Απρίλιος. Απρίλ. Απρίλ. Ο Μάιος. Μάιο. Μάιο. Ο Ιούνιος. يونيو يونيو Αυτοί είναι έξι μήνες. هذه ستة أشهر هذه ستة أشهر Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος. أبريل مايو ويونيو أبريل مايو ويونيو Ο Ιούλιος, يوليو يوليو ο Αύγουστος, أغسطس Αγώστος. Ο Σεπτέμβριος. Σεπτέμβρ. Σεπτέμβρ. Ο Οκτώβριος. Οκτώβερ. Οκτώβερ. Ο Νοέμβριος. Νοβέμβερ. Νοβέμβερ. Ο Δεκέμβριος. December. ديسمبر αυτοί είναι επίσης έξι μήνες. وهذه أيضا ستة أشهر وهذه أيضا ستة أشهر Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, يوليو أغسطس سبتمبر يوليو Αγώστος, September. Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Οκτώβερ, Νοβάμπερ και December. Οκτώβερ, November και December.